Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Տնջրե պատանի երաժիշտների միջազգային 4-րդ փառատոնի շրջանակներում Արցախում էր աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Լյուբով Կազարնովսկայան։ Նշենք, որ ռուսաստանցի երգչուհին ապարգևատրվել է Քեմբրիջի հեղինակավոր դիպլոմով, որպես 20-րդ տարի 2000 առավել նշանավոր երաժիշտներից մեկը, եւ համարվում է մեր օրերի Տատյանայի դերի լավագույն մեկնաբան Եվգենի Օնեգին օպերայում։ 1997 թվականին Կազարնովսկայան ստեղծել է Լյուբով Կազարնովսկայի հիմնադրամ Ռուսաստանում օպերային արվեստի աջակցության համար։ Այս այսի շրջանակներում հայտնի օպերային երգչուհին, մանկավարժը եւ պրոֆեսորը վարպետության դասեր անցկացրեց Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջի ուսանողների եւ դասատուների հետ։ Հայտնի երգչուհին երկրորդ անգամ է ԼՂՀ-ում։ Առաջին անգամ որպես հյուրն Արցախում էր անցյալ տարի Շուշիում կայացած Ավետ Տերտերյանի կրակե օղակ օպերայի առաջնախաղին։ Այս տարի հաճույքով եւ մեծ պատրաստակամությամբ ընդունեց Արցախցի երիտասարդ երգիչների ու երգչուհիների հետ վարպետաց դասեր անցկացնելու փառատոնի կազմակերպիչների հրավերը։ Թե որքանով էին արդյունավետ այդ դասերը ցույց տվեց երիտասարդ տաղաններ համերգը, որը մեծ հաջողությամբ անցավ հուլիսի 5-ին Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի դահլիճում։ Համերգին, որին ներկային ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը, պետական այրեր, մայրաքաղաքի երաժշտասեր հանրությունը, հանդես եկան երիտասարդ շնորհաշատ վոկալիստներ Արցախից, Հայաստանից եւ Ռուսաստանից, որոնց կատարողական վարպետությունը պարապմունքների մի քանի օրվա ընթացքում որակապես բարելավվեց։ Արցախից երեք սոպրանոները՝ Անժելա Բադալյանը, Մարիանա Մարտիրոսյանը եւ Աննա Իսմայելյանը, Ռուսաստանից տենոր Ալեքսանդր Չեռնովը, սոպրանո Յանա Սաֆոնովան, Ելենա Յուդինան, Հայաստանից բաս Հովանես Ներսեսյանը կատարեցին ռուս եւ արտասահմանյան երգահաների ստեղծագործություններ։ Ծրագրում Մոցարտ, Պուչինի, Վերդի, Բելինի, Բիզե, նեապոլիտանական երգեր։ Նվագակցում էր Հայաստանից հրավիրված դաշնակահար Լևոն Ջավադյանը։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք կանդրադառնանք համերգի նախորեին երաժշտական քոլեջի նույն դահլիճում տեղի ունեցած Լյուբով Կազարնովսկայի մամլո ասուլիսին, որի ընթացքում երկշուհին հաճույքով պատասխանեց լարագրողների հարցերին, իր տպավորությունները կիսելով Արցախի Հայաստանի մասին, մանրամասնելով Արցախի հետ կապված իր ծրագրերը։ Մամլո ասուլիսին մեր անդրադարձը կնդմիջենք վերոնշյալ համերգից ելույթներով։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ առաջին հարցը Ադրբեջանի սև ցուցակի մասին էր, որին երկչուհին կես լուրջ կես կատակ պատասխանեց. «Չգիտեմ, կամ ես այդ ցուցակում թե ոչ, անկեղծ ասած դա ինձ չի հուզում։ Ընդհանրապես ինձ թվում է, ինչ էլ որ անի քո ձեռքը, նա պետք է դա անի բարությամբ, ուրախությամբ, ի սրտե»։ Այն ստեղծագործական աշխատանքի համար, որով զբաղվում եմ, մշակութային այն նախագծերի համար, որոնք անց եմ կացնում եւ որոնք բացահայտում են հոգին, երիտասարդներին օգնում ոտքի կանգնել եւ զգալ իրենց ստեղծագործ անհատներ, եթե դրա համար մարդիկ հայտնվում են ծեր ցուցակում, ապա կներեք դա տվյալ ազգի խնդիրն է։ Ես պատերազմի, զենքի, պայքարի կոչ չեմ անում։ Ես կոչ եմ անում սիրել միմյանց։ Ես խաղաղության եմ կոչում։ Ես կոչում եմ ստեղծագործ աշխատանքի։ Ինձ համար Ղարաբաղի երիտասարդ տաղանների հետ աշխատանքը իմ մասնագիտական եւ մարդկային պարտքն է։ Եթե երկիրը կանչում է ինձ, եթե երկիրն ուզում է բացել իր դռները բարու եւ երջանկության համար, ինձ համար մեծագույն երջանկություն է ընդունել նման հրավերը։ Դրա համար էլ այստեղ եմ։ Ադրբեջանում անցանկալի անցարչակված երկչուհին ասել է, որ հպարտ է Մոնսերատ Կաբալիեի հետ նույն ցուցակում հայտնվելու համար։ Նկատի ունենալով իսպանացի աշխարհարչակ օպերային աստղին, ով Արցախ այցելելուց հետո նույնպես հայտնվել էր ադրբեջանական սև ցուցակում։ Երկչուհին անտեսելով Ադրբեջանի սև ցուցակները մտադիր է երկարաժամկետ համագործակցել մշակույթի գործիչների հետ եւ պատրաստվում է սեպտեմբերին նորից այցելել Արցախ։ Նա նաև հավելել է, որ լսումները կատարվում են Արցախում հետագայում օպերայի կենտրոն ստեղծելու նպատակով։ Ինձ թվում է, ինչպես Իտալիայում այստեղ բոլորը երկել գիտեն։ Բացի դրանից չկա այն անհիմն ինքնահավանությունը, որ միշտ մեզ մոտ ուղեկցում է տաղաններին։ Այստեղ ուրիշ է։ Այստեղ մարդկանց սրտերը բաց են, պատրաստ են քեզ լսելու, ունեն խորհրդակցելու, ավելին իմանալու մեծ ցանկություն։ Իսկ երբ ես տեսնում եմ այդպիսի անկեղծություն, պատրաստակամություն, ինձ համար երիցս հաճելի է դառնում աշխատելը։ Շքեղ ձայներ են։ Նրանց հետ հետաքրքիր է։ Նրանց հետ կարելի է աշխատել եւ լավ արդյունքների հասնել։ Այդ կերպ նրանց համար ուղի բացելով դեպի մեծ կյանք։ Իսկ ընդհանրապես ես շատ տպավորություններ ունեմ։ Ղարաբաղն անկրկնելի գեղեցիկ է։ Սա այն հողն է, որի վրա պետք է արհարել։ Սա այն հողն է, որտեղ հիմա հանգիստ չկա, բայց նման միջոցառումներով է հնարավոր մարդկանց մոտ ճիշտ տպավորություն ստեղծել այն մասին, որ պետք չէ վախենալ ու չգալ Ղարաբաղ։ Այստեղ կարելի է բացել սիրտը եւ հոգին եւ բոլորի հետ միասին արարել, քանի որ սա է Ղարաբաղի խորհուրդը, ասել է Կազարնովսկայան։ Հարցին ինչպես է գնահատում Ղարաբաղցի երկիշների ստեղծագործական ներուժը եւ որն է անցկացվող պարապմունքների նպատակը, Կազարնովսկայան պատասխանել է. Դե իհարկե ոչ միայն ես։ Մենք պատրաստում ենք անել դա մշակույթի նախարար Նարինե Էդուարդովնայի եւ նախագահ Բակո Սահակովիչի հետ, ում ես շատ հարգում եմ։ Կարծում եմ նա խաղաղարար մարդ է։ Մարդ, ով կողմնակից է խաղաղության եւ իր երկրի համար միայն երջանկությունը բարիք է ցանկանում։ Նա հասկանում է, որ մշակութային տարրը, մշակույթի ոգին շատ ավելի կարևոր են։ Իհարկե, տնտեսությունը, քաղաքականությունը կարևոր են, բայց մշակույթը, ինչպես ասել է Նիկոլայ Ռերիխը, ազգի ԴՆԹ-ն է, նրա էությունը, նրա նյարդային վերջավորությունները։ Եթե այդ ամենը չկա, եւ տնտեսությունը, եւ քաղաքականությունը հետընթաց կապրեն։ Պաճառներից մեկը, որի համար այստեղ եմ, այն է, որ նախագահը երկրի զարգացման իր տեսլականն ունի։ Գախնիկ չէ, որ եւ Հայաստանը եւ Ղարաբաղն այնպիսի արևային տարածաշրջաններ են, որտեղ հիասքանչ ձայներ են ծնվում։ Պարզապես վոկալ արվեստի զարգացման ավանդույթը հավանաբար խախտվել է պատերազմի պատճառով։ Եվ ահա հիմա խաղաղ ժամանակաշրջանում, իսկ մենք բոլորս աղոթում ենք, որ այն երկար տևի, քարեր հավաքելու ժամանակն է տաղանդներ հավաքելու ժամանակը։ Ջահը նրանց փոխանցելու, նրանց զարգացնելու ժամանակը։ Երիտասարդներ կան, ովքեր գրեթե հաշված օրերի ընթացքում, ինչ ես այստեղ եմ, մեծ առաջընթաց են ցուցաբերում։ Նրանք շատ են աշխատում իրենց վրա, անսահման ցանկություն ունեն առաջ գնալու։ Իհարկե դա բարդ գործ է, մեկ օրվա գործ չէ։ Ամենօրյա քրտնաջան աշխատանք պահանջող գործ է։ Այդ մասին էլ խոսեցինք նախագահի եւ Նարինե Էդուարդովնայի հետ։ Եվ հուսով եմ, որ շուտով Ղարաբաղը նախ կունենա օպերայի տուն որպես շենք, երկրորդ մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի ներգրավենք բեմադրողների, դիրիժորների, երաժիշտների, այդ երիտասարդ ձայները զարգացնելու, նրանց պրակտիկայի բեմ դուրս գալու հնարավորություն տալու համար։ Եվ եթե ինձ հրավիրեն, երջանիկ կլինեմ։ Նշենք, որ երկչուհու հայրը, ով խորհրդային բանակի բարձրաստիճան սպա էր, ծառայության 3 տարիներ ընտանիքի հետ անցերկացրել խորհրդային Հայաստանում։ Հայկական ամեն ինչը, սկսած ազգային խոհանոցից մինչև հայ դասական արվեստ, ծանոթ էր եւ սիրելի երկչուհուն։ Մեր հարցին ինչպես է վերաբերվում հայ օպերային դպրոցին եւ արդյոք այն որևէ ազդեցություն թողել է իր որպես օպերային երգչուհու ձևավորման վրա, նա պատասխանեց. Անչափ բարձր կարծիքի եմ։ Երևանում ապրելու տարիներին մենք հնարավորություն ունեինք ամեն օր լինելու կամ օպերայում կամ ֆիլարմոնիայում։ Մայրս խենթանում էր երաժշտության համար, եւ իմ ականջը վարժվել է այդ բարձրակարգ երաժշտությանը։ Իհարկե, եւ վոկալը եւ գործիքային երաժշտությունն իր հետքն ու ազդեցությունն են թողել ինձ վրա։ Նա երախտագիտությամբ արտահայտվեց անվանի օպերային երգիչ Պավել Լիսիցյանի եւ երգչուհի Զարադե Լուխանյանի մասին, ովքեր հիանալի մանկավարժներ են եղել եւ երգիչների հրաշալի սերունդ են աճեցրել։ Միշտ սատարել են մեզ, միշտ ներկա էին մեր կյանքում, հետևում էին մեր կայացմանը։ Անդրադառնալով Հայաստան եւ Արցախ իրայցի նախապատմությանը նա հայտնեց, որ Արցախն իր համար հայտնաբերել է Արցախցի Մոսկվաբնակ բարերար Հայկ Մաղաքելյանի միջոցով, ում հետ ծանոթությունը սկսվել է 2004-ին, երբ նա նոր էր կյանք ապարգևում Ռուսաստանի մի քանի փոքր քաղաքների, հնարավորություն տալով կառուցել այնպիսի ձեռնարկություններ, որոնք զարգացնում են քաղաքը։ Դրանցից մեկը Ուգլիչ մարշն է, կառուցված Ուգլիչ քաղաքում։ Երկչուհին այդ քաղաքի պատվավոր քաղաքացի է։ Հատկանշելով հայ բարերարի ավանդը քաղաքի զարգացման գործում Կազարնովսկայան ասաց. Նա ողջ քաղաքն ապահովեց աշխատատեղերով, կառուցեց 4 մանկապարտեզ, 5 մանկական խաղահրապարակներ։ Քաղաքի օրն էլ մենք ցանոթացանք իրար հետ։ Ես ասացի՝ թույլ տվեք սեղմել ձեր ձեռքը, այդ պահից ի վեր մենք ընկերություն ենք անում։ Իսկ Հայաստանում իդեպ ես մեծացել եմ։ Հայրս որոշ ժամանակ ծառայում էր Հայաստանում, ապրում էինք Հաբովյան 32 հասցեում։ Ես շատ եմ սիրում Հայաստանը, եւ հայկին ասացի, որ ուզում եմ երեխաներս մկրտվեն Էջմիածնում։ Մենք եղանք Էջմիածնում, Երևանում, Ծաղկաձորում։ Նա ասաց, իսկ հիմա հերթը Ղարաբաղինն է։ Չես վախենում այնտեղ գնալ։ Իսկ վախենալու բան կա, հարցրի։ Ոչ, անվտանգության առումով վախենալու ոչինչ չկա։ Իսկ թե հանկարծ ադրբեջանցիները քեզանից են, Դա ինձ բոլորովին չի հետաքրքրում, ասացի ես։ Իսկ հա հիմա ես եմ ցանկանում սեղմել Քոքաջարի ձեռքը։ Այնտեղ արդեն եղել է Մոնսերատ Կաբալեն, հրճակավոր այլ մենակատարներ խմբեր, եւ ահա մենք եկանք, հենց այդ ժամանակ պետք է կայանար Ավետ Տերտերյանի օպերայի առաջնախաղը ես դիտեցի ներկայացումը, ապա զրուցեցինք Ռիտա Սարգսյանի, Բակո Սահակովիչի եւ նրա կնոջ Անահիտի, Նարինե Էդվարդովնայի հետ ու եկանք այս եզրահանգման։ Տարին խորհրդանշական է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի համար 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցն է մի բան պետք է անել։ Երկշուհին Արցախ էր այցելել ամուսնու Ռոբերտ Ռոսցիկի եւ ընկերների հետ։ Նա իր գոհունակությունը հայտնեց այն փաստից, որ ինքն է նրանց համար բացահայտել այս վայրը, այս գեղեցկությունը, որ հնարավորություն է տվել նրանց շնչել այս հրաշալի օդը։ Մենք անմնացորդ սիրահարվեցինք այն ամենին, ինչ կա այստեղ։ Մենք կարծես լիովին այլ հարթությունում ենք հայտնվել։ Ես այնպես ուրախ եմ, որ ինձ հետ Մոսկվայից ժամանած երիտասարդ երկիշների համար բացահայտեցի Արցախը, այս գեղեցկությունը, որ հնարավորություն եմ տվել նրանց շնչելու այս մակրամաքուր օթը։ Այստեղ նրանք ավելի շատ բան իմացան աշխարի երբևէ ամենահզոր երկրներից մեկի մեծ հայքի այս փոքրիկ հատվածի Արցախի մասին որը չնայած բազմից է ենթարկվել ասպատակությունների, սակայն պահպանել է իր ինքնությունը, մշակույթն ու ոգին։ Սա ինձ համար մեծ նշանակություն ունի։ Ոստի Արցախն ինձ համար պատմական ու մշակութային նմուշ է։ Այդ իսկ պատճառով այստեղ եմ։ Անկեղծացել է ռուս մեծանուն երկչուհին։ Երկիչները, որոնք ինձ հետ այցելել են, պարզապես զարմացած են այն խաղաղությամբ, այն անդորով, այն գեղեցկությամբ, որ տիրում է Արցախում։ Ավելի քան հանգիստ վայր աշխարհում, քան Արցախն է, գոյություն չունի։ Բոլորի կարծիքն է փոխանցել երկչուհին։ Լուբով Կազարնովսկայան իհեճուկս Ադրբեջանի ծեր ցուցակների պատրաստ է երկարաժամկետ համագործակցության Արցախի մշակույթի գործիչների հետ եւ սեպտեմբերին դարձյալ կայցելի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն տարբեր միջոցառումների ներառյալ եւ Վերդիի ռեքվիեմի առաջնախաղին մասնակցելու համար։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված այդ նախագծի մասին նամանրամասնեց։ Որպես հիմնական երգչախումբ հանդես կգա Հայաստանի պետական երգչախումբը Հովանես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ հանճարեղ խումբ, որի հետ աշխատել եմ եւ հյուրախաղերի գնացել Անգլիա ու Ֆրանսիա եւ Գերագույն հաջիուկ ստացել։ Չեքիջյանը բարձրակարգ մասնագետ է։ Վերդին իմ հոգին է ասում է նա։ Եվ իրոք նա գենետիկայի մակարդակով զգում է Վերդիին։ Հանդես կգա նաև երգչախմբեր Ղարաբաղից, այսինքն մեզ շատ հզոր երգչախումբ է հարկավոր։ Կլինի նաև Հայաստանի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, այսինքն երգչախումբն ու նվագախումբը կգան Հայաստանից, գումարած երգչախմբեր Ղարաբաղից եւ միջազգային մենակատարներ։ lontano Հատկանշական է, որ Տնջրե 4-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում կայացած երիտասարդ տաղաններ համերգի ավարտին վարպետության դասերին մասնակցած եւ աչքի ընկած Արցախցի, Հայաստանցի եւ Ռուսաստանցի երիտասարդ երգիչներին հավաստագրեր հանձնեց ինքը անվանի երգչուհին։ Համերգի գեղարվեստական ղեկավար եւ մոդերատոր Կազարնովսկայան հրաշալի վարեց այն։ Յուրաքանչյուր օպերայի մեներգից առաջ ներկայացնելով դրա համառոտ բովանդակությունը, այդպիսով ունկնդրին առավել մաչելի ու անկալելի դարձնելով յուրաքանչյուր կատարում։ Դահլիճը շնորհակալություն վանկարկելով արտահայտեց իր հիացմունքն ու գոհունակությունը թե երկչուհուց թե երիտասարդ կատարողներից։ Վերջիններից մեկն էլ Երևանի օպերայի եւ բալետի թատրոնի մեներգիչ Հովանես Ներսիսյանն էր, ով արդեն երրորդ անգամ է Արցախում։ Առաջին այցը կապված էր Շուշիում Արծվաբերդ օպերայի բեմադրության հետ, որտեղ նա հանդես է եկել դերակատարմամբ։ Այս այցը պայմանավորված էր Կազարնովսկայի վարպետության դասերով։ Ինչպես գիտեք, Լյուբով Կազարնովսկայան, աշխարհարչակ սոպրանո, այստեղ էր գտնվում վարպետության դասընթացների համար եւ ինձ էլ եւս մեր Երևանի առաջնորդանի Սուրսակիս եկեղեցում զատկական պատարակի ժամանակ լսելով, այսպես ասած, հավանել ես։ Եվ այդպես եք հայտնվել։ Այո, ուզեց, որ ես էլ գամ եւ ներկայանամ եւ վարպետության դասընթացներին եւ նաեւ համերգին։ Ինչպես եք սկսել ձեր ուղին, ինչով է ձեզ գրավել եւ ինչն է խթան հանդիսացել։ Ի վերջո ամեն մեկի մասնագիտության ընտրության համար ինչ որ խթան լինում է։ Անկե Objektivս ասած դեռ մանկուց սիրել եմ օպերային արվեստը, օպերային դասական եւ այդ ճշգրիտ երկեցողության մասին է խոսքը, եւ ցանկացել եմ երբևէ ուղղակի այսպես ասած ձայնս մշակել, բայց այնպես ստացվեց փաստորեն, որ ոչ միայն մշակեցի, այլ նաեւ սկսեցի երգել, սովորեցի կոնսերվատորիայում եւ դեռ պիտի շարունակեմ սովորել, որի համար ուրախ եմ։ Արվեստային բակալավրը եւ հիմա մագիստրատուրա պիտի սովորում։ Սա երկրորդ դե մասնագիտությունս է։ Իսկ առաջինը։ Ես չեմ անում ավարտել Գևորգյան եւ Երուսաղեմի։ Իսկ աշխատանքային գործունեությունը որտեղ եք սկսել։ Ինչ դերեր ունեք։ Օպերային թատրոնում արդեն մեներքի չեմ 1 տարուց ավել։ Կարելի ասել պատրաստում եմ օպերային թատրոնի երկհացանկից խաղացանկից բոլոր դերերը եւ պիտի փորձեմ կատարել։ Ունեք սիրած կամ երազած դերեր։ Բնականաբար շատ-շատ են, որ կան հիմնականում ամեն զայնաբաժնի համար, ոչ միայն իմ զայնաբաժնի համար, կան նաև ուրիշ դերերքի, որ ասենք երգում են օրինակ սոպրանոներ կամ բարիտոններ կամ տենորներ ինձ համար սիրելի դերերքեր են կամ սիրելի արիաներ են որ հաճելի լսել։ Հա դերերքերը ինձ համար շատ շատ կան, օրինակ շատ են։ Ես չեմ ուզում առանձնացնել եւ ասել որևէ մեկը։ Օպերան եւ չի համար ի՞նչն է կարեւորում։ Շատ աշխատանք կարեւոր է օպերային երգչի համար, որովհետև միշտ ասում եմ, որ սա սպորտային վիճակ է։ Միշտ պիտի այդ վիճակի մեջ լինես։ Բնատուր ձայն գումարած աշխատասիրություն։ Բնատուր ձայնը, այո, սովորաբար ասում են 70%-ն է, բայց ես կասեի մի քիչ ավելի քիչ, որովհետև միայն ձայն ունենալը քիչ է, աշխատանք է պետք անպայման։ Եվ այս վարպետության դասընթացները բնականաբար օգնում են, օգնում են դասախոսիդ հետ բնականաբար շատ աշխատելը, հաճախ պարապելը քեզ համար նույնիսկ Այսօր դասական երաժշտության վիճակը Հայաստանում ինչպես կբնութագրեիք։ Դաշտը ձեզ բավարարում է։ Այո, որքան էլ որ շատերը երբեմն բողոքում են կարծես քիչ եւը բնականաբար իտալիայի աստիճանին չեն կարող հիմա հասնել հիմա չենք հասնում բայց ես հույս ունեմ որ առաջիկայում դա սպասվում է մեզ Իսլավա տեսորեն եք տրամադրված։ Միանշանակ։ Հաջողություններ եք մաղթում Այսօր այսքանը։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանիա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ասատյան։